Njega uzvišenog Tebareke Vatala slavimo i veličamo od njega uputu i pomoć tražim i na njega te bareke veteana se oslanjamo. Svjedočimo da je Muhammed sallallahu alaihi sellem Allahu rob i Allahu poslanik. Neka je salavat i selam na odabrana minjenika, pečata svih vjerovjesnika, na njegovu časnu porodicu, na njegove ashabe i sve one koji njim dobro slijede na jasnoj uputi sve do sudnjega dana. A zatim, draga i poštovana braćo, vala Allahu te bareke ve ta'ala, na blagodatima i mogućnostima koje nam je dao da se okupljamo u Allahovim kućama veličajući Allaha te bareke ve ta'ala tako što izvršavamo ono sa čim nas je Allah azza ve azzavadžel zadužio, klonimo se onoga što nam je on i njegov poslanik sallallahu alejhi ve sellem zabranio i nastojimo da živimo i radimo onako kako je to radio onaj koji je poslan čitavome čovječanstvu kako kaže Allah te bareke ve taala ve ma arsalnake illa rahmatan lil alamin. A mi te nismo poslali osim ili mi smo te poslali kao milo svim svjetovima. Allah te bareke ve taala Muhammed sallallahu alejhi ve sellem i svoje neizmjerne dobrote i milosti prema svojim robovima poslao je poslao ga je kao pečata da zapečati objave do sudnjega dana obavezao je robove da ga slijede da mu se pokoravaju da izvršavaju ono čime im je on sallallahu alaihi wa sallame onaj koji وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْهَوَا in huwa illa vahjun juha. Onaj koji ne govori braću po svome hiru, već je to od Allaha te bareke wa ta'ala objava. Zato, braćo, slijedjenje sunnata Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem je jedan od šartova da bi Allah te bareke wa ta'ala ljudima primio dijela. Mi nećemo govoriti večeras o toj temi. Ovo sam napravio kao neki uvod, eto, želeći da posjetim sebe i sve nas, kolika je blagodat što nam je Allah te bare kevetala omogućio kako finansijski, a prije svega toga, da shvatimo da su ovakvi mešćidi mesđidi koje voli Allah te bareke ve ta'ala. Jer su to mesđidi u kojima se samo i još jednom samo praktikuje i nastoji da praktikuje, a mi ne kažemo da smo robovi bezgriješni, nastoji se da praktikuje sunnet Muhammeda sallallahu alaihi wasallam. Odbacujući sunnete djedova, pradjedova i svih oni koji su ili zbog neznanja ili nekog drugog faktora radili suprotno sunnetu Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem. Velika je to blagodat, braći. I čuvajmo te blagodati. Vidjeli smo prije nas mnoge da su imali ove blagodati, ali nisu znali da ih čuvaju i da ih cijene. Neki su ih izgubili, a neki polahko gube. Allaha te bareke ve ta'ala molim da uputi sve nas i sve one koji su za uputi. Amin. Večeras ćemo, braćo, uz Allahovu pomoć bi idni Allahi te bareke wa ta'ala govoriti o jednoj temi koja će biti sadržana iz dvije teme, tako. Govorit ćemo, braćo, u prvom dijelu ovoga izlaganja, razmišljajući o čemu da pričam, odlučio sam da je ovo nekako najprikladnije za ovu priliku. Inšalno. I nadam se da ću pogoditi uz Allahu pomoć. Jer musliman treba da vodi račun pogotovo onaj koji drži predavanja nasihati braću da vodi račun da to bude uvijek nešto aktuelno a nije da pričamo kako sam ja nekad znao govoriti predavanja, cikluse predavanja po 10 i 15 predavanja ljudima o hadžu što ne kažemo da nije potrebno ali držati predavanja ljudima o hađu u ciklusima od 10 i 15 predavanja, a među njima ni jedan, možda za 15 godina, neće biti u mogućnosti da obavi hađu. A u isto to vrijeme propuštajući neke bitnije, važnije za njih, bar u to vrijeme stvari. Znači, prioriteti, braćo. I, ovaj, I ova tema je večeras prvi dio izlaganja prioriteti ili prioritet u ovoj vjeri. Prioritet u pozivanju u ovu vjeru. Oni koji nisu braćo razumili ovu stvar, nisu izašli do kraja. Nisu izašli do kraja. Danas imamo nekakvih davi razni. Jedni pričaju samo o ahlaku, drugi samo o tehakumu, treći o ovome i onome, ali dalje od tog ne mrdaju. Prava stvar, već o kojoj ćemo čas govoriti, jeste ono u što je Muhammed sallallahu alaihi ve sellem pozivo 13 godina u Mekki. Nama je svima poznato, alhamdulillah, da je u tom periodu bilo vrlo malo propisa koji su sadržavali naredbe, je tako? Kao naredbe izvršavanja, ibadete, propisi hađa, bili su, je tako? Ali propisi neki drugi, kao što je recimo propisivanje namaza u samome kraju, u samome kraju mekanskog perioda, zabrana alkohola i mnoge druge stvari došle su tek nakon kasnije. Zašto nije došlo odma zabrana ovih stvari, vrać? Zato što je bilo potrebno, a to se preslikava do sudnjega dana. I uvijek je tako, i uvijek će biti tako potrebno. Prvo odgojiti ljude koje je njihov gospodar naučiti insana ko je onaj koji ga je stvorio. Kad ga naučiš i kad mu objasniš i kad on razumi da ima gospodara Tebare Kevateala koji ga je stvorio, koji mu je naredio i propisao, nije ga prepustio sebi, kako kaže Allah Tebare Kevateala, Ahasiba nasu e jutreku suda. Za ljudi misle da će biti sebi prepušteni. Kaže Ali ibn Abi Talib radijallahu an, zar misle da im neće biti naređeno i zabranjeno, propisano? Zar misli da će doći na dunjalog 60-70 godina, radi šta hoćeš, umro, gotovo je sa njim. Ne vallaj. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ Allah te bareke wa ta'ala kaže. I ovo je zadaća insana na zemlji. A nisam stvorio ni džinne, ni ljude, osim da bi meni robovali, kaže te bareke wa ta'ala. Ibadet Allahu te bareke wa ta'ala. Dakle, braćo, prioritet u ovoj vjeri i pozivanju u ovu vjeru mora da bude kako je bio kod Muhameda sallallahu alejhi ve sellem tako mora da bude i kod nas Poslanik sallallahu alejhi ve sellem hadisu kod muslima šaljući Muaza ibn Džebela radijallahu ta'ala an prateći ga dok ova jaše a poslanik sallallahu alejhi ve sellem pored njega ide prati ga izvan Medine i daje mu instrukcije I ovo je to, braćo. Pa mu kaže, sallallahu alaihi ve sellem, inneke taqdimu ala qavmin min ahli kitab, min ahlil kitab. Ti ćeš, kaže, doći narodu od ahlul kitabija. Fel yekun awalu ma tad'uhum ilaih ibadatullah. Pa nek prvo u šta ćeš im pozvat bude ibadatullah obožavanje Allah, robovanje Allah, ibadeti Allah, je tako. Ovo je, braćo, prvo. I kad god krene neka dava, a ovo ne bude prvo, neće ta dava imati uspjeha. Imaće ona donekle. Ako pogledamo oko nas, u islamskom svijetu i umetu, vidit ćemo mase ljudi koji rade da pozivaju. Oni pozivaju u neki tamo džemat, oni u ovaj drugi, treći. Stotine, hiljade ljudi radi na tome. I opet ne dolazi do izražaja šta? Da muslimani počnu da napreduju. Zašto? Zato što nema ovoga prioriteta neko u svojoj davi koristi šta? Zadovoljan je kad neko ostavi rakiju i pivu i cigaru, on misli da je napravio glavni posao, kaže, maša Allah, ljudi su dobri, pogledajte njih, mi njih s njima radimo deset godina, oni su pili, pušili, evo maša Allah, sad su nakon deset godina bacili rakiju, a i cigare se odvikavaju. Pa dobro, kad će doći na red ove teme? Drugi kaže, polako, sabori. A moj čovjek odma. Prvo ti njemu malo vako, onako. I takav insan među tim ljudima provede 20 godina, a on taktizira, mudruje i ovaj umre i bez namaza i činio širk i kufr i sve drugo pa će na sudnjem danu da tuži ovoga Allahu azzaveđel tolike godine sam se družio s tobom a ti mi ne objasni da sam ono što činim da nisam uopšte musliman zato vraćo prvo moraju se ljudi podučiti ovome što je poslanik sve dao prioritet stići ćeš narodu od ehlul kitabija Pa prvo što ćeš im pozvat neka bude obožavanje Allaha te bareke ve taala. Fa iza arefu zalik. Pa ako to spoznaju i prihvate fahbirhum anna Allah kad farada alejhim hamse salavatin fi jeumihim wa lejletihim. Onda in obavijesti, tek onda, da im je gospodar Tebare Kvetala propisao pet vakata namaza u noć, danju i noći, zatim zekat i tako da. Sve, braćo, mi znamo da je namaz stup ove vjeri. Ali sve dolazi posle tevhida, jel da? I zato vidimo, braćo, da je ovo najvažnija stvar koja se mora ljudima pojašnjavati danju noću. Danju noću. Nuh, a.s. 950 godina. Danju noću. Objašnjava ko je Allah te bareke wa ta'ala. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُ اللَّهِ Evo ovo. A mi smo svakom narodu poslali poslanika. Allaha obožavajte. vajtanibu tagut i klonite se taguta jer ovo jedno bez drugog ne može obožavanje Allaha poništava sve tagute tevhid poništava širk a širk poništava tevhid u drugom hadithu koji je također vjerodostojan u muslimovoj zbirci poslanik sallallahu alaihi sallam jašući sa Muad ibn Džebelom a ova iza njega na njegovom na njegovoj jahalici pa mu kaže etedri ja muad etedri ma haqqu llahi ala ibad o muad jel ti znaš koja su prava Allaha u odnosu na njegove robove Allah ima svoja prava u odnosu na nas braće pa on zna da je najpreće da poslanik sallallahu alejhi ve sellem to odgovara pa mu on nakon trećeg puta kaže Hakku Allahi ala ibadi en ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Prava Allaha te bareke ve taala kod njegovih robova jeste da ga obožaju i da mu ništa ravnim ne smatraju. Pa ga opet pita poslanik sallallahu alejhi ve sellem kroz neko vrijeme. E tedri ma hakul ibadi ala Allah iza fa'alu zalik. A znaš li koja su prava Allahovje robova ako to učine? pa mu kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem alla yu'adhiba da hi ne kazni dakle braćo 13 godina u Mekki Muhammed sallallahu alaihi ve sellem poziva ljude da se Allah obože, da se klone taguta pa im kaže recite la ilaha illallah pa odbijaju da kažu zato što znaju Zar njima nije bio problem da oni kažu la ilaha illa la, odnosno mi sad opet svoje. Bio je problem, rač, zato što su oni znali suštinu značenja la ilaha illa la. Znali. Nije im to bilo nepoznato. Znali su da nema ilaha osim Allaha. Znali su da mora u kantu za smeće ilat i uza i svi drugi. Danas ljudi govore la ilaha illa la i dan i noć, a razno razna božanstva na zemlji. U svojim kućama, na svojim poslovima, vole kako se Allah voli. Allah naređuje, a šef zabranjuje. Kaže, ovo je moja firma, ovdje nema klanjanja. Pa dobro, kaže, šta ću, ja moram da radim imam tamo kuću, započeo treću, imam tri sina, treća kuća, moram to završiti, kad ću? Ne mogu, ja ću klanjati, kad ostarim. A šta ti znaš šta je u mom srcu? Ono je čisto. Ja kažem i mi uvijek kažemo, konj ima čistije srce, sigurno tako. Zato što ono što jezik govori, udovi potvrđuju. U suprotnom, Allah Azzeođel opisuje skupine, koji šta? وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِلْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ Ima ljudi, od ljudi ima onih koji govore vjerujemo u Allah, govore la ilaha illallah, I onaj svijet vjerujemo, vama hum bi mu'minin, Allah negira. Nisu to vjernici. Danas dođu i kažu, ubjeđuju ovaj ummet, ko kaže la ilaha illallah, on je dženetlija. Jeste, inša Allah, ali ako dođe sa šartovima i ako ne bude srušio nešto, to jeste nečim, la ilaha illallah. Pa se onda koristi hadithom poslanika sallallahu alaihi sallam, men kale la ilaha illallah, dahan al dženne. Ko kaže la ilaha illallah, ući će u džennet. Ali la ilaha illallah, kako kaže šehhul islam ibn Taymi rahmetullahi alaihi, To je stvar radi koje Allah te bareke ta'ala stvorio ljude, džinne, sve. Stvorio nebesa, zemlju, stvorio džennet, džehennem, vagu, mizan, terazije, sve. Radi la ilaha illala, da Allah jedini bude obožavan. Pa kako onda sam izgovor riječi la ilaha illallah biva dovoljan Kad vidimo sami da Allah te barek i otala negira onima mnogima koji izgovaraju la ilaha illallah. A onda ih opiše u mnogobrojnim ajetima, pa jedan od njih الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين To su oni koji uzimaju nevjernike za zaštitnike i pomagače mimo vjernika. Munafici, braći. Munafici. Tako da, ovi koji tvrde da sam izgovor la ilaha illala je dovoljan, oni su smjestili mu, ove munafike u džennet. Napraviše, to jest ne napraviše razliku između njih i njihova imana i imana poslanika sallallahu alejhi ve sellem i svi drugi. Kod nje to sve isto. Jer i oni su rekli la ilaha illallah i ovi su rekli la ilaha illallah sa svim dovo. Mi znamo braćo da nije tako. Malo sam se udaljio od teme, al nema veze. Dakle, braćo, prva stvar i dava mora da teče u ovome pravcu. Da se istakne tevhid. Jer ako podučiš čovjeka tevhidu, gotovo je. Ti si napravio stvar. Ja znam često reći, braći, i ovdje ću skoro isprili. Braćo, kad džahila na putu sretneš, ovako ga pozivaj, nemoj ko što mnogi otjeraju ljude. On ne vjeruje ni u što. Komunist, ateist, musliman ateist, kaže. Ima i takih. I nekoga dođe davetiti, pa nemoj baš što pušiš, znaš da ne valja zabranjeno. Pa dobro, čeka, nemoj piš što piješ, znaš da je zabranjeno. Nemoj ovo, nemoj ono, de ovo, nemoj ono. Joj, kažemo, obježi od mene. Zašto? Zato što tako i to govoriš čovjeku koji apsolutno ne poznaje svoga gospodara. Možda i ne vjeruje u njega. U njega. Ali ako ga podučiš i ako on to svati i prihvati da ima gospodara koji mu je naredio da ga obožava, ti si napravio posao. Kod takvog insana ne moraš ti posle mnogo se truditi da mu govoriš šta treba, šta ne treba. Jer on sam zna, imam gospodara kojem ću biti priveden i pitan za svoj život gospodara kojim je poslo poslanika sallallahu alejhi ve sellem i knjigu po kojoj treba da živim i poslanika sallallahu alejhi ve sellem da pojasni kako da se to praktikuje ne može znači mimo toga doći bilo koja druga opcija prvo ovo braće takav insan posle sam traga za zabranama, naredbama i tako dalje. Tako da je ovo malo i kao nasihat svima nama da uvijek pozivajući ljude ovo ističemo a ostalo će doći sve kasnije čovjek puši neka ostavi ga sad nekom prihvati Allaha te barik i atala ostavit će on sam duha i tako dalje sa drugu stranu braću vidimo da je šta suprotno ovome širka Allah te bareke ta'ala nas opominje i upozorava na širk. Pa kaže inna Allahe la jagfiru ej jušreke bi. Allah neće te bareke wa ta'ala oprostiti nikome da mu širk čini. Nikom. Va jagfiru ma dune zalike li menješa. Ako me bude htio što je ispod toga, on će da oprosti. Pa braćo, kad razmislimo o ovome, ni za jedan drugi grije Allah Azzeođel nije rekao da ga neće oprostiti. Ne, osim ovaj. Osim širk. Pa zar ova stvar ne zadaje i ne ukazuje na potrebu da se o njoj najviše govori, da se o njoj najviše ukazuje i opominje. Logično je, braćo, ako imamo nešto što je najgore, da treba prvo to otkloniti. Šta vrijedi insanu bilo šta drugo ako šta? Ne bude se ovoga klonio. Neće biti spašen. Nažalost, braćo, mi danas imamo ljude koji smatraju da oni koji idu ovim putem, a našli dokaze u Allahovoj knjigi i sunnetu poslanika sallallahu alaihi sallam, ističu ovu stvar, danas mnogi ovakve odma ostranjuju. Kaže, a ovi samo tam pričaju o tekfiru, širku. Ne znaju ništa drugo. Mani, skloni se njih. Hoće da kažu da je to neispravno da to nešto pogrešno i da to omalovaži. I mi ćemo vidjeti kod nekih ljudi da se o svemu priča, a o ovome ili najmanje ili nikako. Zato, vraća što je ovo vruća tema. Ovo je vruća tema. Treba polomiti kipove a šetan zna kad sustane protiv ovoga da je ovo žestoko. Ovo je ta prava stvar. Pogodio si u centar i nakon ovoga se dešava čudne stvari. Počinje da se sve uzburkava. Ne osta na zemlji ni jedna sorta kufra, a da joj ne zasmeta na zemlji. Tamo se krava obožaje. Zabranjeno klat, jest, pit, tako dalje, nijeko, ništa nema. Ništa nema. Oni tamo moraju da svoje božanstvo ne uzu bila, da ga obore na zemlju, pa da ga očiste od muha koje su ga zaprljale svojim rukama, pa da ga onda podignu i onda da mu robuju. Ne smeta ovo nikomu. Oni tamo ne uzu bila čovjeka uzeli za Boga. U Indiji preko hiljadu božanstava nikom ne smeta ni jedno. Ali kad dođu robovi da istaknu na obožavanje Allaha te bareke ve taala iznad sedam nebesa smeta svima zato što šejtan kolovođa ovoga kufra dobro zna on dobro zna šta je hak i on dobro zna put koji vodi do dženeta i kad se neko zaputi ovim putem moraju barikade sa svih strana ne bili ga svuku A sa drugu stranu, ako ne ide ovim putem, ne smeta kojim god da ide. Svi vode z nas. E zbog ove stvari, braćo, mi sad, i znamo mi to odavno, alhamdulillah, zašto se diže galama na one koji ovu stvar ističu? Zbog istine koja vodi u džennet. Allaha te bareke ta'ala. I nesumnjivo je, braćo, da nakon ove stvari dolazi nešto drugo. Kako rekao, žalosno je kad ljudi one koji ističu ovo, kao što je to Muhammed sallallahu alaihi sallam i njegovi ashabi, gdje god su došli isticali i prvo o tome govorili, žalosno je da danas mnogi upravo ovo vide kao put koji vodi u zabludu. Pa kažu, to će njih odvesti. Protekfirit će oni sav umet, tako. Tako su i ovi, i oni prije njih, tako dalje. Zato što braće ljudi znaju da ovaj put za sobom povlači fitne iskušenja. Rekli smo malo prije da ovaj put koji vodi do dženneta, a šeitanu je bolje pozna danas od bilo kakvog daje, šeha, alima, bilo kojeg. Kale, rabbi. Kaže Allahu te bareke wa ta'ala šeitan obraćajući, obraćajući mu se. Pa mu kaže Halaktani min nar wa halaqtahu min tin. Mene si stvorio od vatre, kaže. Gledaj, šetan priznaje Allahu te bareke otala. Da ga je Allah te bareke otala stvorio. Da je njegov stvoritelj i on to ne negira. U drugim majetima spomine kad je na bedru vidio ono što drugi nisu vidjeli. Inni bari uminkum. Ja se odričem od vas, od mušrika. Od mušrika inni era ma la taraun ja vidim sad vidim ono što vi ne vidite ha inni akhafu allah ja se allaha bojim subhanallahi nazim wallahu shadidul iqab ovo šejtan govori Allah žestoko kaže kaže kažnja zna on poznaje on Allaha te bareke dobro i poznaje put koji vodi ka Allahu I zato na ovome putu, braćo, uvijek prate ga. To je sunnet Allahov. Sunnet svih poslanika, svih salihina, svih ljudi bit će do sudnjeg dana da ovaj put neminovno prate velika iskušenja. Samo ovaj put. Pogledajmo, braćo, koliko sekti ima samo u jednoj Bosni, na primjeru turbe ovog onog, nikom ništa ne smeta. Samo mi svima smetamo. Niko ne pita ni šta tu ti radiš tamo u tom turbetu. Čekaj ti dole otvorio neki centar, odgajaš neke rafidije. Pljujete po sahabima, Ridvanullah, ali ne smeta to niko. Niko ne pita, samo mi. I mnogi samo nas ističu. Ja sam uvijek govorio i opet ponavljam. Šta će Allah azzavajal reći oni koji napadaju nas i samo nas, isključivo nas? Šta će reći Allahu te bare kvetala? Kad budu dovedene one sufije, rafidije, da ne nabrajam sad sve te sekte tam zabluda, kad budu dovedene da posvjedoče protiv njih, da su oni bili preći braćo da se na njih ukazuje. Danas neki govore, Mi nemamo ništa lično protiv njih, nego protiv njihova menheđa. Hoće reći da smo u zabludi i oni ukazuju na šer. Pa jesmo to mi u najvećem stepenu zabludi? Jel to ne postoji veći stepen zablude od nas da se na njeg ukaže? Jer je obaveza ukazati na najgore, pa onda redom ići. Znači, braćo, kod mnogih smo mi ispred i Rafidija i svih drugih po stepenu zablude. Na osnovu ovih principa mi tako vidimo i nikako drugačije. Zato je ova stvar opasna za mnoge ljude koji ne razumiju jer im je šetan uljepšao njihova djela. Prikazao im je lijepim isto ko što je on ima na bedr kad su izašli prikazao njihova djela lijepim. Pa reče im nema danas pobjernika nad, nad vam. Vala gali belekum li jevuma mine nas. Ne može vas niko od ljudi danas pobijeti. A malo nakon toga beri u minu. Odreće im se. Tako braće i mnogima je danas šetan njihova djela uljepša. Pa oni vide da je to lijepo. A on će se odreći na kraju svega toga i kazati ono što je rekao i onima prije njih. Bismillah. kako rekao, neminovno ovo prati ovu stvar kad se pojavi i ovo je drugi dio teme izlaganja, neminovno pojavljuje se napadi sa jednu stranu fitne iskušenja i to je upravo ono čime nas Allah te barek je ta'ala razdvaja, ukazuje jedne čisti i priprema, a druge otkriva i ponižava. Mi znamo, braćo, da je Allah te bareke otala u mnogobrojnim ajetima Muhammeda sallallahu alejhi ve i njegove ashabe ridvanullahi alejhim pripremo pripremo ih Allah za iskušenja nagovještavo Da ne bude kad dođu iskušenja, čekaj, šta je sad ovo? Otkud ovo? S neba pa u rebra. Pa čekaj, niko nam nije rekao da će to tako biti. Da smo mi znali to, ne bi mi nikako tu bili. Nego su, braćo, kad su došla iskušenja, kao što spominje Allah te bareke otala, kad je se oko Medine okupio od nevjernika koje se okupio, Pa kad su ashabi Ridvanullahi alaihim ugledali svu tu silu ispred njih, a oni slabi, slabo opremljeni, ovi im izdaše iza leđa, iskušenje na iskušenje. Pa su rekli, Hada ma va'dan Allahu wa Rasul. E ovo je ono što nam je obećao Allah i njegov poslanik. Ovako su braćo rekli. Nisu rekli pa što ovi nama nisu objasni da će to tako biti. Ne bi mi s njima nikako bili. Ovo je ono kaže što nam je obećao Allah i njegov poslanik sallallahu O sada Allahu rasul. A istino je rekao i Allah i poslanik. Mi danas vidimo ljude. Jedan od najjačih dokaza, ne idite s njima, desit će vam se to i to šta ćete reći ako ja doživim to i to? Subhanallah i nadim. Muhammed sallallahu alaihi sallam, najbolji insan koji je ikad hodao zemljom. Dobro znamo šta ga je sve na putu Allaha te barek i atala pogađalo. Od gladi, žeđi, iskušenja, želje da ga ubiju. Va idh yamkuru bika alladhina kafaru li yuthbituk au yaqtuluk au yukhrijuk i kad su spletke pleli nevjernici da te zatvore ili da te ubiju ili da te protjeraju sve se ovo dešavalo Muhammedu sallallahu alejhi ve sellem pokušaj ovoga ha danas put iskušenja je put slabosti put nerazumijevanja vjere nemaju ljudi fikha u glavi ne svataju. Vidiš da će im sve pohapsiti, pobiti. Što kaže jedan brat, sunnet Jusuf alaih Na tako? Sunnet Allahov je poslanika, sallallahu alaih sallam. Najčasniji, najodabraniji. Da im je na ovome putu svašta pogađalo. I zato vjernici, braćo, ove stvari izučavaju. O njima razmišljaju ajeti u kojima Allah te barike od tala govori o ovome, oni su mnogobrojni. Ne mogu se samo čitati tek tako. I ne čitaju se tek tako. Jer je u njima velika pouka i veliki ibret. Onima koji pameti imaju. Sira Muhammeda sallallahu alaihi sallam dovodi nas do svatanja i razumijevanja. Ali ovo se, braćo, dešava kad insan bude iskren sa svojim gospodarom te bareke ve kaže Allah ja i oni amenu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana o vjernici ako se Allaha budete bojali on će vam dati furkan to jeste da da možete rastaviti istinu od neistine i oni koji se Allaha iskreno boje čim se pojavi nešto oni odma aha ovo je tu to je tu rentgen imaju. I ovdje Allah te bari kretala pojašnjava da je ovo šart šta? Da se boje ljudi Allah azza wa džel i nakon ovoga šarta dolazi od Allaha te bari kretala pomoć. Isto kao što kaže ono onome ajetu وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنْتُمُ مُؤْمِنِينَ i nemojte strahovati ni tugovati vi ste gorni vi ste pobjednici ali pod šartom da budete pravi mu'mini i kad su god muslimani bili pravi mu'mini Allah te barek im je pomogu a neće biti pravi mu'mini sve dok ne budu onakvi kakve ih ni Allah te bareke ve taala opisao innamal mu'minun allazina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu pravi su vjernici oni koji vjeruju u Allaha i njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem i više ne sumnje. Pa džahedu fi sabilihi i bore se na Allahu. To su pravi vjernici, braće vjeruju u Allaha i poslanika sallallahu alejhi ve sellem i više ne sumnjaju danas mnogi ljudi misle da je vjerovanje u poslanika sallallahu alejhi ve sellem samo da ti to potvrđuješ jes vjerujem ja bio on poslanik sallallahu alejhi ve sellem al moj djedo je preči od njega ja moram slijed djedu Allah te bareke ve taala nas je ispitao Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem ispitao nas je ispitao je sve ljude Pa Allah spominje u ajetu za kojeg Ibn Abbas radijallahu anhu kaže da je to ajet imtihan, ispita. Kul in kuntum tuhibbun Allah. Reci ako Allaha volite. Kaže Ibn Abbas radijallahu anhu, ljudi su govorili volimo Allah, volimo Allah. Pa je Allah objavio ovaj ajet. Reci ako Allaha volite. Fette bi'uni, mene slijedite. Koga? Muhammeda sallallahu alaihi sallam yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. E nakon ovoga ovaj šart kad dođe nakon njega Allah će vas voliti i grijehe vam vaše oprostiti. A nakon toga kaže fa in tawallaw ako okrenu glave kul ati'u Allah war rasul reci pokoravajte se Allahu i poslaniku. Ako glave okrenu fa inna Allaha la yuhibbul kafirin. Allah ne voli kafire. Danas ljudi žive u objeđenju da je, da je sve preče od Muhammeda sallallahu alaihi sallam. Od slijedženja Muhammeda sallallahu alaihi sallam. A poslanik sallallahu alaihi sallam bez njega vraćao nema dženneta. Pokoravanje njemu je pokoravanje Allahu te bareke ve taala. Men yuti'ir rasula faqad ata Allah onaj ko je pokoran i ko se pokori poslaniku, pokoran je i Allah. Ljudi hoće da stave bilo koga ispred Allaha, te bareke vetala, i poslanika, salallahu alaihi sallam, i nimalo to ne kriju. I preča im je njihova tradicija. I tradicija njihovih džeda. Nikakve smetne nema što su većina tih džeda neuke bile. Ne smeta to ljudima. Iako mi često govorimo tradicija nekih džeda za koje se neki pripisuju, nije ništa drugo bila do u većini slučajeva ovo što mi danas radimo. To svjedoče činjenice koje niko ne može pobrisati. Snimci, video i tako dalje, slike i tako dalje. Svjedoče da je ovo ponovo vraćanje Allahove vjere iz korijena, korijena Kur'ana i sunnata. I zato je slijedjenje Muhammeda sellem put do dženneta. A ono što je prošao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem neminovno proći će i oni koji vjeruju u Allaha azze ve i njemu se pokoravaju. Danas mnogi govore pa ima neka blaža opcija. Hoće reći ima neka dva puta do dženneta. Allah te bareke ve taala u suri koju učimo svaki dan, najmanje 17 puta, brać. Najmanje 17 puta na pet dnevni namaz. Naređuje nam. Ne kaže ako hoćete, nego naređuje. Kako? Ihdina sirata al-mustaqim. Da kažemo i da ga molimo uputi nas na pravi put. Sirat al-Mustaqim, pravi put, ovako pravi. Koji je to put? Sirat al-Ladhina an'amte alaihim. Put oni kojima si blagodati svoje darovo. Onih kojima si velike blagodati dao. To je, braćo, sirat Sirat al-Mustaqim Kako znati šta je taj siratul mustaqim? Allah spominje na drugom mjestu pa kaže وَمَنْ يُطِ إِلَّهَ وَالرَّسُولُ Oni koji se pokoravaju Allahu i njegovu poslaniku sallallahu alaihi sallam Ulaike ma'alladhina an'ama Allahu alaihim E to su oni koji će biti sa onima kojima je Allah svoje blagodati darao. Evo opet. Ovdje Allah pojašnjava ko su ti kojima je Allah darovo svoje blagodati. Oni koji se pokoravaju Allahu i poslaniku. E to su oni. Minan nabijin, vas siddiqin, vas šuhada i vas salihin. I bit će sa poslanicima, sa iskrenim, sa šehidima, sa istinoljubivim, sa, sa šehidima iskrenim. Svako onaj ko se pokorava Allahu i njegovu poslaniku sallallahu alejhi ve On je braćo na putu kojeg je Allah opisao da je to siratul mustaqim i put koji je naređen svim ljudima. A onaj drugi koji traži neki drugi put, Allah ne opisao dvije skupine. Gajril magdubi alej. Oni koji su šta? Srđbu izazvali na sebe na tovarilu. To su braćo židovi i mnogi danas misle da sto samo židovi. Kaže Ibn al Qajm al-đevzi rahmetullahi alaih Slabo je razumijevanje onoga koji tvrdi ovo ovako. Da je ovo gajir il magdubi alaihim da se odnosi samo na židove. Kaže Allah te barek je ta'ala naredio nam je 17 puta dnevno najmanje da ga molimo da nas uputi na pravi put, a da nas sačuva ovoga puta ili ovoga drugog vala dalin, oni koji su zalutali. Pa kako je moguće sad da nam Allah naređuje da tražimo od njeg uputu na pravi put i da nas sačuva od zablude lijevo, desno ili lijevo, a da nakon toga ovo se odnosi samo na neke prije nas. Naprotiv reći. Odnosi se iz ovoga umeta na svakog onoga koji bude slijedio put židova. A taj put je put oni koje Allah te barek ve taala spomenu الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم oni koji šta kojima smo dali knjigu prije prije nas, tako, prije ovog umeta, misli se na židove, poznaju poslanika, salallahu alaihi sallam, kao što znaju svoje sinove. Subhanallah je nabij. Poznaju ga tako. Znali su oni, on je bio opisan, salallahu alaihi sallam, i u Tevratu i Inđilu. Oni koji ga slijede također su opisani u Tevratu i Inđilu simahum fi vujuhihim min athari sujud na licima njihovim su tragovi o sežde. Tragovi. I tako dalje. Dakle, braćo, iz ovoga ummeta svako onaj kome istina postane jasna, a on je odbijen. Ili kako Allah u mnogobrojnim ajetima opisuje im da su šta? وَلَا تَلْبِسُ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ Nemojte istinu sa neistinom miješati, oblačiti jedno u drugo. وَلَا تَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ I nemojte istinu kriti, a vi to znate to jeste svjesni. Svako onaj, braćo, a danas imamo ovakvih da Allah sačuva svugdje. Ljudi koji šta? Znaju šta je put pravi, a pa opet ne samo što nisu na tom putu, nego i druge odvraćaju od tog puta. Nego i druge pozivaju na te njihove puteve. I takvi su kod Allaha te bareke ta'ala po put po put ovih koji su opisani da su gairil magdubi alehi. Do sudnjeg dana i ovo su najgora stvorenja, braćo Ovo su najgori ljudi koji znaju istinu, a neće istine. Koji samo nešto filozofiraju. Koji prodaju Allahove ajete za nešto što malo vrijedi. Takvi će kod Allaha te bareke ve <clears throat> najžešćom kaznom biti kažnjavani. Allaha molimo da sačuva od puta takvih. I sa drugu stranu vidimo, braćo, da Allah spominje i one koji su Allah bolni, zalutali. Ali nisu opravdani što su zalutali. Poslanik s.a.v. kaže, a danas se među narodom, ne samo narodom, među takozvanom ulemom, džuz ulemom, jel de? Provlače ove teze, pa ima vjernika i među ovim religijama i onim pa ne može se to generalno reći da nisu da su oni svi nevjernici i tako dalje. I sve se to više širi i sve više uzima maha. Te nekakvi dijalozi, te nekakve, nekakva vijeća i onda se tu vijeća da se pomiješa šta? Ne istina sa istinom. To jeste, želi se prikazati sve to isto. Pa kažu ravnopravnost religije. Znači da bude istina, to jeste neistina na nivou sa istinom. Izjednači to sve. Kod Allaha te barek je ta'ala ovo nikad neće biti moguće. Ovo je moguće kod oni samo koji žele da upropaste i sebe i one oko njih. Pa onda pozivaju u nekakva vijeća. Pa onda spominju nekakve tamo šubhe svoje. Kako je to ovo i ono. A poslanik sallallahu alaihi sallam kaže u hadithu kojeg je zabilježio ima muslim والذي نفس محمد بيده tako mi onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma yahudiyun wala nasrani neće za mene čuti iz ovoga ummeta ni jevrej, ni jevreji, ni kršćan. Bi on jevrej ili kršćanin. Thumme mate. I nakon toga umri. Volem ju'min billezi ursiltu bih illa kjane min ashabin nari i ne povjeruje u ono sa čim sam poslan. Umre, a ne povjeri. Čuje za Muhammeda sallallahu alaihi sallam. A nije povjerovo. Takav će biti stanovnik džahennama. Mnogobrojni ajeti, braću, kojima je Allah te barek ta'ala jasno ukazao na nedvosmislenost njihova kufra. Danas to žele neki zamijeniti. Davno bi braćo da Allah te bareke otala ne čuva Kur'an i da ga nije obećao čuvat Davno bi mi imali verziju ovoga kralja i onoga kralja i svega toga, kao što vidimo kod ovih prije nas. <clears throat> Ali samo zato što Allah te bareke otala obavezao se da će čuvati Kur'an, ne mogu da ga izmijenim. Ali zato nastoje da mijenjaju njegova značenja. Pa onda mijenjaju školstva, jel da? pa ove godine izbaci ovo, a iduće godine izbaci ovo. Na kraj dok ne svedeš vjeru samo na, ko što kaže Allah te barek ve muke'a'em wa tasdije, zviždanje i pljeskanje rukama. Muslimani samo kad se okupe tamo negdje na u Zetri, jel da, ili na stadion onome, i ajmo, hor ovaj, hor onaj, hor ruk ovaj, hor ruk onaj, zviždi, pliješći tako vala opisuje mušrike. Našta im se vjera svela. E tako i danas vidimo mnogi. Ne ide on nikad u džamiju, nema ga ni na Bajram. Pardon, pogriješio sam, brać. Na Bajramu je u prvom safu. Ne mereš doći od njeg na red. Niti je klanio, niti je postio, niti tu šta vjeruje, ali je on došao na Bajram. Znate zašto mnogi idu na Bajram? Pojedinstvena prilika da pokaže Geveru da on ima i da ispuca on tamo. Eto, zato ljudi idu, mnogi. Svan Allah i nadim. Pričaš im o Allahu, te barek je daleko su oni od toga. Njihove su uči, uši zalivene. Olovom, katranom, to su ljudi koji ništa ne svaćaju. Nako kako Allah kaže, فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَفْعَالُ Ili su kaže, أَفْقَالُ Ili su kaže na srcima katanci zaključani. Tako da ništa ne svataju. Zato, braćo, slijedženje puta Muhammeda sallallahu alaihi sallam je jedina garancija da će insan stići do cilja. to jest do dženneta. Allaha te bareke ve taala molimo da nas uputi da slijedimo sunnet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem. I da nam ne bude mrsko i teško da ga slijedimo. Allaha te bareke ve taala molimo da kad čujemo i saznamo nešto da je došlo od Allaha i njegova poslanika sallallahu alejhi ve sellem da nam bude drago u našim prsima da to prihvatamo. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون أن يكون خيرة من أمره da nakon toga nema, kaže, izbora ni vjernik, ni vjernica kad Allah i poslanik njegov salalaj se nešto odluči da nakon toga po svom izboru nastupa niko jer nastupanje po svom izboru je upravo ono što je Allah opisao ja ladina amenu la tuqaddimu bejne jedeji illahi wa rasuli o vjernici ne nastupajte ispred Allaha i njegova poslanika sallallahu alaihi sallam wa la tarfa wa svatakum fauka savti nabi i ne dižite svoje glaso iznad glasa poslanika sallallahu alaihi sallam wa la tajharu li qavlin ولا تجهروا له لقول كبعد كجهر بعضكم لبعض i nemojte glasno govoriti pred njim kao što to činite jedni pred drugim antahbata a'malukum wa antum la tash'urun da vam ne bi djela propala a vi to ne, ne osjetite subhanallahi nazim Allah prijeti ashabima prijetnjom, žestokom, ne dižite glasove svoje iznad glasa poslanika sallallahu alejhi Ako to budete činili, propašće vam djela, a vi ništa to skontat nećete. Vi ćete i dalje misliti da je sve kako treba. A šta te kreći onda za ljude koji znaju sunnet Muhameda sallallahu alejhi ve sellem, a oni po svom nastupaju ispred. Šta nas briga za tim? Imamo mi svoje Naše džede su ovako i onako. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَلَوْ ila ma anzal Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana kad im se kaže slijedite ono što Allah objavljuje oni govore nikako nego ćemo da slijedimo ono na čem smo očeve babe naše našli evo lev kjane aba'um la ya'qiluna shay'an wa la yahtadun pa zar onda kad ništa ti očevi nisu znali ni pisat, ni čitat, ništa. I nisu bili na uput. Zar itad, itad, braćo, vidimo da će itad mnogi iz onoga šeitanskog inata i šeitanskog tevila, jer je šeitan iz svoga inata i šeitan je prvi koji je upotrebio tevil. A spomenuli smo malo pri njegov tevil. Ana hajru min, ja sam od njeg bolji. Halaktani min nar, mene si od vatre stvorio, va halaktahu min tin, a njega od ilovače ustaja. Njegov je i čtihad i njegov je tevil bio da je on bolji, da je vatra bolja. I njegova ga je oholost dovela do proklestva od Allaha te barike od A učenjac spominju masu stvari u kojima je zemlja bolja od vatre. Vatra je plaha, jel? uništi sve presovom, a zemlja je blaga, rodna korisna. Vatra uglavnom je nekorisna. Koristi ljudima, jel? Ali ako se pusti, gotovo je. Allaha te bareke ve ta'ala molimo da nam ovo spominjanje, ko što spominje i govori jedan naš brat šeh neku većinu, Nije, braćo, više vrijeme da se priča nešto novo. Sad mnogi jel, da očekuju kad dođu neka predavanja, treba nešto novo da čujemo. Rečeno je, vraćo, sve što treba. Sad samo treba ponavljati, obnavljati, nadograđivati, posjećati jedni drugi, adinu nasiha, vjera je savjet. Posjećati. Insan je stvoren od zabora, ali tako, nesjan. Njegov ovaj glagol dolazi, to jeste ova imenica, nesije jensa, insan. insan onaj koji zaboravlja Subhana Allah i Nadim. Zato treba da se posjeća. Fa zekir innema ente mu zekir. A ti opomini, tvoje samo da opominješ. Posjećaj na Allaha te bareke wa ta'ala. A opomena će koristi pametnima, razumom obdarenim. Tako i mi, braće. Nasnimano je toga prije pet godina da je dovoljno, kad bi ljudi htjeli uzeti ono što ima. Sad je vrijeme ponavljanja ne ponavljanja u školu, da propadamo na to, u tom smislu, nego obnavljanje i treba vjeru svatati. Nije isto braćo kad onaj sjedi tamo u školskoj klupi i nabuba nešto od ove vjere na pamet, jel da? Ili nauči one ajete i tefsir i sve ono i onda on se fino zavalio, tu je sve sređeno, ne skeras, sve će doći na gotovo i grijanje, i hlađenje, i voda, i ovo, i ono, sve je u redu. Hrana, sve, ništa ti ne fali. I kad ti doživiš na svojim leđima i svojim plećima, pa kad onda otvoriš Allahovu knjigu, pa pogledaš i nađeš nešto što te je već zadesilo, a ti vidiš da je one prije tebe zadesilo. Nije isti jekin kod ove dvojice, braće. I nikad neće ni biti. I zato treba ovu vjeru praktikovati i biti pripravan na ovome putu, putu do dženneta, na sve ono što nas je Allah te barike otala upozorio i prije nas pripremo generaciju najbolju, a zatim nakon nje sve druge. Upravo da ne bi ljudi kad dođu određene stvari pobjegli od toga. To isto sada dođeš čovjeku i pričaš Ma nećeš ti ba umrijet nikad, nemoj se skerat. Ima li ovdje fajde, brać? Ovo će čovjeka samo propasti. Ma nećeš nikad umrijet. A zna da će umrijet i da mora umrijet. Ja e tako šetan dođe i sa, ne, neka, ima vremena. I onda on ne razmišlja i daleko je od toga. Tako isto onaj koji sebe hoće da ubijedi, ma ne, ne, nije to, to, neće. Na lavom putu neće biti iskušenja. Nije to taj pravi put. On će uvijek daleko od toga biti. A na takav način je daleko upravo od Allaha i od Allahove vjere. Va min men yakulu zanni wala taftinni. I ima im koji govore oslobodi me. Nemoj ti mene iskušavati. Ela fil fitnati saqatu. A već su takvi u fitni. Zar im već ne, eto im u fitni. Zato što je za njih fitna njihov govor. I pokazatelj da su oni već u fitni, u zabludi. Zato što šta hoće? Hoće da pobjegnu od nečeg. A to nešto je Allahov din. To jeste iskušenja koja su neminovna na tom putu. Ali mi molimo Allaha te barek i otala da ne budemo od onih koji prizivaju nekakvim iskušenjima. I molimo Allaha te barek i otala da nas ne iskuša oni što ne možemo podnijeti. Amin. I naš cilj nikad nije da prepadamo ljude ko što neki tamo to čine, nego je cilj da se upravo ovo pojasni, da ovo bude naša stvarnost, realnost i da inša Allah budemo spremni na putu do dženeta, doći do cilja. Ovo nije, braćo, ona parola važno je učestovati. Važno je doći do kraja ovde. Mnogi su učestovali pa završili na smetlištu historiju, tako i onaj što je bio pisar objave i on je učestvovao i to ne obično, nego bio je od priznatih Svana Lajnadi. Pa na kraju gdje je završio? Molim Allah da se koristimo ovom, ovim da nam oprosti naše grijehe, da nam popravi naša stanja, da nas učvesti, da nas bliži, da nas učini iskreno, istinski vraćom u njegovo ime, da se volimo u njegovo ime, da živimo u njegovo ime da umiremo u ima Allaha te bareke ve taala da odgajamo porodicu ima Allaha te bareke ve taala da trošimo naše imetke u ima Allaha te bareke ve taala i da uložimo najmilije što imamo u ima Allaha te bareke ve taala oni mala da pomogne našu braću potlačenu u Siriji, da pomognemo muđahide u Siriji, svuda u svijetu, u Afganistanu, Čečeni, svuda gdje se bore da Allaha riječ bude gornja. Amin. A kavli hada, vas takfir lahli velekum, fes takfiruhu innahu, vat tawabu rahim, barek Allah fikum.